baramukije nugiranda baikaze nchuti bagenzi n'abakunze biganiro vya radio isanganiro kaze mu kiganiro tuyaga urukundo ikiganiro mama mukurikirana ku minsi nkinga y'amango ikiganiro tuyage urukundo kakigizwe n'ibice bitatu aho mu gice ca mbere tuyagira ku vyerekeye urukundo mu gice ca kabiri turishura ku bibazo mwatwandikiye nayo mu gice ca nyuma twahariye agahogo k'urukundo tukabasigurira ururirimbo ruvuga ivyerekeye urukundo Balene Havyarimana nagutunganirije kino kiyago nkaba nongeye kubaha ikaze tuyagurukundo mu kiganiro cyacu cyo kuri uno munsi mu gice cya mbere turabira hamwe ibimenyetso byereka umugore ko umugabo wiwe yarambiwe no kubana nawe Hamza. hagati y'umugore n'umugabo kenshi kunze kubaho igihe bose bumvikana mu rukundo ntihagire uwisha undi bakagira uruhara rungana mu mubano wabo ariko hari igihe ibyo byose binanirana ugasanga ahari urukundo haje urwanko ku buryo ukutumvikana no kutabona kumwe ibintu mu rugo e, usanga ari vyo bifite ikibanza kinini aba ari kuri telefone ugasanga ari kuri WhatsApp ibyo twise gucatinga ugasanga mbere buri mwanya ariko arahamagara atelefona abagenzi n'abandi ugasanga rero umengo sihuri kandi muri kumwe ico rero ni ikimenyetso cya mbere kikwereka yuko umugabo wawe yarambiwe kubana nawe ikimenyetso kigira kabiri nta munsi n'umwe agusaba imbabazi mu gihe yakubabaje cyangwa yaguhemukiye murazi ko mu kibano iyo abantu babana ntazibana zidakomanije amahembe hari akantu kamwe kamwe usanga mudahuza mukabwirana nk'utuntu canke ugasanga ugize ikintu kibabaza uwundi mugabo rero mu rukundo nyago usanga kenshi iyo ubonye yuko utakoreye ikintu ciza mugenzi wawe uramusaba ikigongwe mugabo rero umufasoni mugore ukabona umugabo wawe nagusabye imbabazi atanu umunsi n'umwe gusaba imbabazi umenye yuko uwo mubano wanyu uriko uramurambira ikiganiro nituyaga urukundo tuba turabira hamwe igice cya mbere cy'ibimenyetso byereka umugore ko umugabo wiwe yarambiwe kubana nawe ikimenyetso kigira gatatu kugira agufashe ikintu biragorana aho ni mu gihe uba wifuza yuko agufasha wagize ingorane turacyari mu rukundo murazi ko mu mubano abantu bamara umuntu agize ingorane ukamugarukira ko na cyane cyane rero uwo musanzu muri kumwe mu rukundo n'ibintu bitirwa birahara iyo agize ingorane ukamufasha mugabo rero umaze kubona eh, birakugoye mugabo ntaje kugufasha ivyo onye mufasoni umenye rero yuko umugabo wawe yarambiwe no kubana nawe ikigaragara kane ibyiwe byose biba ari ibanga ntabwo akubwira ibyo arimo nk'umukunzi wawe ivyo navyo nyene biba vyerekana yuko umugabo wawe yarambiwe no kubana nawe kuko n'ibintu bitumvikana umugabo mu rugo ngo agire imigambi ngo ahishe amabanga uwo ububakanye kubana nawe akaba ari igice cya mbere ntakwitaho nk'umuntu w'agaciro agufata nk'uko afata abandi ukaba umuntu asanzwe imbere yiwe nicyo n'ikindi kimenyetso mu bisanzwe iyo umuntu mukunze uramwereka yuko hari icyo asumbije abandi ari kumwe n'abandi atahasasana n'abandi ukamufata rero nk'umuntu w'iwawe nk'umubajubaju w'iwawe umusheri w'iwawe ntumufata nk'abandi bantu umugabo umufasoni mugore ukabona atangwa kugufata nk'uko yifatira abandi umenye yuko ariko yarambiwe nuko kubana nawe ntaca azokora kugira ngo wumve utekanye yamarondera ibintu biguhungabanya bituma utaba mu mahoro umwanya wose aba agomba agushyire mu mutekano muke eh, nta bugombe yuko utuzugira amahoro wumva koko yuko unezerewe eh, n'urugo we umwanya wose yamarika arondera ukuntu eh, aguturubika akubuza amahoro ugasanga ariko akubwira ibintu bitaguha amahoro n'icyo rero ni ikindi kimenyetso umukunzi watuyaga urukundo kereka wowe mugore yuko umugabo wawe yarambiwe kubana nawe nuko rero mukanya mukanya cha dutandukira ku gice ca kabiri cibazo byanyu ibimenyetso twabubwiye ica mbere niyo muri kumwe aba buri mwanya eh, umusanga ari ku telefone acatinga yikinura udukino kuri internet ugasanga mbere ariko ari telefonera abandi bantu cyangwa ugasanga ariko aritaba telefone cyo n'ikimenyetso ca mbere ikimenyetso ca kabiri nta munsi n'umwe gusaba imbabazi mu gihe kubabaje canke yaguhemukiye ikimenyetso kigira gatatu kugira gufashe ikintu biragorana aho ni mu gihe uba wifuza yuko ahubwo agufasha wagize ingorane ikimenyetso kigira kane ivyo byose biba ari banga ntabwo akubwira ibyo arimo nk'umukunzi wawe byose bigira ibanga ikimenyetso kigira gatanu twababwiye nakwitaho nk'umuntu w'agaciro agufata nk'uko afata abandi ukaba umuntu asanzwe imbere yiwe ikimenyetso eh, twahereje ko muri kino gice cyacu ca mbere naco akora kugira ngo umve utekanye yamarondera ibintu biguhungabanya bituma utaba mu mahoro nuko rero mukanya ni igice cya kabiri aho ku kwibazo mwatwandikiye uhereye kuri mirongo irindwi na gatandatu amajana cyenda na mirongo itatu ijana na mirongo itatu na gatanu nimushikirije ibibazo byanyu Dr Muhanuzi nkundanye n'umukobwa ariko ndafise akazi wewe n'umunyeshuri kandi ndi kurewe kandi nkabona ko tutazobonana vuba kuko ku kazi ndafatirwa none mu manwiki kugira umukundi wanje tugumane ndamukunda kandi mukavugana mukabandanya urukundo rwanyu hanyuma umunsi bizokunda mukabonana amaso mu yandi eh, turabandanya n'abatwandikiye ubutumwa ati ndacari kumwe namwe ikibazo mfise jewe nakunze umukobwa hama ndabona ko ariko yitwara yitwarana nabi mbona guhagarika kuyaga nawe eh, no kubonana nawe hamwe ariko akaguma atuma abagenzi banje ngo banamutse kandi agifise nimero yanje mwumva yifuza iki eh, yifuza kubonana nawe kubera urumva we warahagaritse eh, nawe urumva aracagukunda nicyo yifuza agomba kumbandanya muvugana we nimba yaragukoshereje uragenda mu biruti barankoresheje ibi n'ibi n'ibi wumve kuko yuko yabigize nkana canke nivyitayemo esike icarondera ni iki yuko muba bagenzi basanzwe canke agomba urukundo nyarwo iminyago bite balene jewe nkundanye n'umukobwa ariko jewe ndabona ko amvanga none n'ubigenza gute ko ndamukunda na mahoro urabibona koko canke n'ivyo bwirwa nimba ubibona koko yuko akuvanga icyo kintu kenshi nicyo cihanganira e, nibatse ko ubona amaze kukuvanga uyu si we ushaka ukamuheba bigahera bite nakunze umukobwa kandi nawe nyene arangunze nabi wabo barabizi ariko umukobwa yahebye ishure mugaguma mbwira ngo azondindira kubera ngo atawundi yumva bakunda eh, fatiki none jewe eh, numva byandenze mu mpanuye iki eh, yarahevye ishuri we uriga canke bigenda gute nibaze vy'urukundo rero no kuraba mukavugana eske ivya kubwire kazo kurindira nibaza bukukire kurika hezo kona ntibaza yuko ari ikibazo kigoye kandi amahirwe sikirenga ivyo nivyo bibazo twari dufise mukanya n'igice ca gatatu aho tubasigurira ururirimbo Domando Soleil turirimbirwa na Gahu agahogo k'urukundo kuri radio isanganiro umpamagara ndindira aho uri hose nzoza kukurondera kandi nzogutora baza izuba baza izuba ni inyenyeri oh, yuko ntagukunze saba ukwezi gutange ubuhamya ingene nakubuze baza imisozi ingene nayerereye n'amajoro angahe iminsi ngahe baza inzuzi yuko ntarize nguma ndazikora nabi nabi nta bubasha wari ufise bwo kujya kure yanje ukansiga jenyine muri kano gahinga ka nande noba nakoze iki kugira ngo bakuntware ubuzima bwanje urukundo rwanje eka n'indoto zanje nzo gusanga aho uri mugabo mu kahe gace bazizuba bazizuba eka n'inyenyeri baza izuba oh. baza izuba Nikurako gahuko k'urukundo domando soleil turirimbirwa na gahu ari naho nsozera kino kiganiro cyacu tuyaga urukundo tukaba twarabiye hamwe mu gice mbere cy'ibimenyetso ku mugore ko umugabo wiwe yarambiwe no kubana nawe reka rero ndabakengurukire mu bimwe dukurikiranye ikindi kiganiro ni ku munsi nk'uyu nk'ayamango mugira ibihe byiza naho ubutaha cyari ikiganiro tuyaga urukundo mushikirizwa na Radio isanganiro